بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا Bizimiz Resul Ekrem, kıblimizdir makka Herem, beyat verdik cihad üçün, Rabbimiz kıl sabit kadem, Türkistan İslam Partisi İslam Avazı Radyo Anlatış bölümünden anlatışımızla başlayımız. Rabbimiz kıl sabit kadem, imanımız Resul Ekrem, Rabbimiz kıl Mekke'le herem, Peygamber bu cihat üçün, Rabbimiz kıl sabit kadem, İmamımız Resul Ekrem, Rabbimiz kıl Mekke herem, Peygamber cihat üçün, Rabbimiz kıl sabit kadem, ulug' rabbim sanga hamda shirlar bilan makon berding sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berding ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilinib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim kiralishi الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى السلام عليكم أزيز قرنداشلار وهمشيرلر الله سبحانه وتعالى bu kelgan ro'zaytni بزدن va sizlardan qabul qilsin assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshirlar alloh subhanahu va taolo bu ro'za hayitimizni bizlardan va sizlardan qabul qilsin sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz bu qatimliq radio oltishimizni mujohid abdurashid va mujohid osmon botirning yetakchiligida elib bormiz bugun hijriya 1934 yili ro'za itning birinchi kuni Tövende ramazonning 24. günüden Rozet'nin 1. günü geçip olan anlatışımızda huzur Allah'a sunumuz. sizlarga anlatmoqchi bo'lgan bu haftalik sahifalarimiz tuvandikicha oltishimizda sirat qismida rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarixi o'qib berildi biz bu ishda o'rtoqlashaylik agar sening xudoying biznikidan yaxshi chiqib qolsa biz to'g'ri yo'l tanlagan bo'larmiz navoda bizning ilohlarimiz seninkidan yaxshi chiqib qolsa sen to'g'ri yo'l tanlab olgan bo'lasan deyishdi bu chog'da alloh taolo bular haqida tovandiki sörünü nazil qildi Ey muhammad Seni butlarga çoqınışqı öndəgici kuffarlarga yetqən Ey kofirlar sizlar cho'qinayotgan atqan butlarga, mən çoqınmaymən. Qur'oni Karim 109-sura Kafirunning bir qismi. Alloh bu kafirlarning osho kulkilik yarışış təklifini Ağılçımızın İslami dəvət qismində Rozihit münasibəti bilən Əmirimiz Abdullah Mansur hakimiz və hər millət mücahid qeyrindaşlarımızın bütün dünya müsəlmanlarına, cümlədən Türkistan müsəlmanlarına yollanan heytlik salimi diqqətinizdə buladı. Mən Xurasan diyarı va Sham zamonidagi Turkiston Islom partiyasi mujohidlariga vakolatan sizlarning ro'za hayitlarini tabriklayman. Ulug' Alloh sizlar va bizdan ro'za, qiyam va boshqa barliq solih amallarni qabul qilsin. Buradan bütün dünya Müslümanlarının hasreten Allah yolunda cihad eden mücahitlerin Biz inşallah sizlerдің осындай кезде сабыр жасап, Алланың жолын атаған едім ғой перзентімді деп отыруыңызды біз қуаныш білеміз. Біз сонымен осы айттарыңызды құттықтаймыз Demak qarindoshlar, bu hit kuni Allohning dini dafsanda bo'layotgan, uning payg'ambari masxara qilinayotgan, islomdan uni ahli xorijlar kun kechirayotgan mushunda bir paytlarda iymon da'vosi qilib turib, mahkumlikqa rozi bo'lgan holatda dunyoning arzimas matolariga, vaqtlik lazzatlarga oldinib, nafsining quliga aylangan, ha, nafsining quliga aylangan. Isil xonadonlarda, yumshoq ko'plarda, isil taomlar orasida xotin ballari bilan dunyoda beg'am holat xotirjam kun kizayotgan Allah'ın bendelerini yaratış iradesiyle uygunlaşmagan, imanı yeniden ötmeyen kişilerden hiç nesibisi yok bir gün. İslami şiir kısmında Buradırımız Hasan'ın Heyt Geldi namlıq şiirini huzurunlağı sunumuz. Ey ümmet heytin geldi, tenteni kıl cihan duysun. Kafirlar şevkti sungay irademizni bilgende. Qini yaşlıq urğup durğan neytim bu dep jarsal küçlük tamom tog'ut titrab ketsin oliy himmatni sezganda madrasa ziyorati qismida jamoatimizning qizlar madrasasida ilib borgan ziyoratimizni o'zroqlarga sunamiz assalomu alaykum alaykum kimni olasiz dadangiz bormi dadam shahid bo'ldi dadangiz shahid o'g'li qanchalik bo'ldi sakkiz ay sakkiz ay bo'ldimi hozir madrasada jamoat ichidagi yangiliklar sahifamizda müşahattida jamoatimiz ichida bo'lgan yangiliklardan barliq qarindoshlarimizni inshaalloh xabardor qilamiz. Oxirda xalqaro va rayon xabarlari الاسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرفي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق Aziz radio anglagıcı qarindoshlar, diqqatinglar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixida bo'lsin. رسول الله islom da'vatini cheklash uchun qo'llanilgan chora tadbirlar quraysh doiralari muhammad sollallohu alayhi vasallamni islom da'vatidan yoki undoq yoki mundoq ishlarning hech qaysi to'solmaydiganligini to'nib yetib bu haqda qayta o'ylashib ko'rishdi va bu da'vatni tup yiltizidan cheklash uchun tuvandagidek chora tadbirlarni tuzib chiqdi birinchi masxara qilish ya'ni zonliq qilish haqoratlash mazoq qilish yolg'onga chiqarib inkor qilish va kulkiga aylantirib ta'sirini yo'qotish qatorliqlar ular bu orqali musulmonlarni yetim qoldirmoqchi va ularning ma'naviy irodasini ojizlashtirmoqchi bo'ldi shunga ular rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'rinsiz tuhmatlarni choplab uni sattillar bilan tilladi ular rasululloh sollallohu alayhi vasallamni chaqirmoqchi bo'lsa ey majnunsarang deb to'laydi sura hijr 6 oyatda ular aytdi ey qur'on nozil qilingan odam san haqiqatan bir majnunsan ular yana rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sohir kazzob deb ataydi alloh taolo Сүрі Сатта бұны зікір қылып, оларға өзлерінің ішіден бір агахландырғычы, яғни пайғамбар келгенлікіге олар хайран қылышты. Кафырлар етті. Бұл бір yalğancı sehirgerdir. Sürü Sad 4-nji ayet. Qurayşlar bu igwalarni bütün güçü bilen tarqitishga atlandı. ular rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashganda eli yavitadigandek g'umiyib g'azab bilan qaraydi kofirlar qur'onni anglagan chaqlarda sanga bo'lgan dushmanligining qattiqligidan yomon ko'zlari bilan seni yiqitib etishga tas qoladi seni shubhisizki bir majnun deyishidi qur'oni karim sura qalam 51 oyat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ojiz miskin sahobalar bilan birga o'ltirsa ularni mazoq qilib alloh oramizdan hidoyat qilish bilan inom qilgan kishilar mushularmi deyshatdi. alloh taolo bularga javoban alloh shukr qilg'uchilarni obdan bo'ladi emasmi dedi qisqasi ular go'yo qur'onda tasvirlagandek kofirlar haqiqatan mo'minlarni masxara qilib kuladi mo'minlar ularning oldidan o'tganda o'zaro ko'z qisishatdi uylariga qaytganda mo'minlarning g'aybatini qilib mazoq qilgan holda qaytishatdi mo'minlarni ko'rganda bular cheksiz adashqanlar deyishatdi ular mo'minlarni kuzatish uchun avatilgini yo'q qur'oni karim sura mutaffifin 29 oyatdan 33 oyatgacha ikkinchi islom ta'limotlarini xunuklashtirib gumon va shak shubha paydo qilish yolg'on tashviqot tarqitib asossiz dalillarni o'ydirib chiqarish va rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shaxsiyati to'g'riliq tuhmat va fitna ig'volarini tarqitib ommaga uning da'vatining mazmunini mulohiza qilishga fursat bermaslik ular qur'oni karim haqida ular aytdi bu burunqilarning afsonalardirki bularni u yozdirib olgan Ibsi qilish uchun uningga attigan oqshomda o'qib berilayotdi. qur'oni karim sura furqon 5 oyat va ham ular bu ya'ni qur'on faqat u ya'ni muhammad o'zi to'qigan yolg'ondir onunğa onu toquşqa başqa bir qavm, yani ahli kitap yardım bergen deydi. Qur'an-ı Kerim 35. sure 4. ayetinin bir kısmı ve hakazalarını deyişetti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin şahsiyeti doğruluk, onunla Kur'an'ı bir insan talim verirdi. Kur'an-ı Kerim, Sürü Nehil 103. ayetinin bir kısmı. deyishadi. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва шәқсейті шахсиеті тоғырлық, базарларда біз тамақ егендік тамақ едіған, біз маңғандік маңыдыған бұл қандық пайғамбар. Құр'аны кәрім, Сүр фұрқан, 7-ci ayetinin bir qismi deydi. Qur'oni Karimda ularning fitna ig'volarining o'z aynini naql qilib javob berilgan yoki naql qilmay raddiya berilgan nurg'un ulgulik misollar bor. 3. Qur'oni Karimga burunqilarning so'z cho'chaklari va afsonalari bilan taqobil turish va xaloyiqni ashu hikoya afsonalar bilan Qur'oni Karimga berilib ketishdan to'sish edi. Aytilishicha, Nazri ibn Haris bir qitim qurayish jamoasiga ey qurayish xalqi qasam qilamanki sizlarning beshinglarga ig'ir mushkulat keldi sizlar texicha uning chorasini izlamayapsizlar muhammad oranglardagi hamma kishi rozi bo'ladigan rostchil omonatga vafo qiladigan bir o'pdan yigit edi hatto u beshig'i oqsanjib eliqi bir nimalarni ko'tirib kelib edi sizlar uni sohir dedinglar azbiroyi xudo u hargiz sohir emas biz sahirlarning dam solganlarini va banat qilganlarini ko'rganmiz ya'ni kohin dedinglar qasam qila olaymanki u hargiz kohin emas biz kohinlarni va ularning bo'g'ilib siqilganligini ko'rgan va ularning qopidash so'z iboralarini anglagan uni shoirmi dedinglar qasam qilamanki u hargiz shoir emas biz she'r turlarining lirik qopi hammasini bilamiz sizlar uni majnun sarang dedinglar yo'q Allah bilan qasam, u hargiz majnun emas. Biz majnun saronglarni ko'rgan. Muhammad majnunlardek bo'g'ilib, o'ziga o'zi so'zlab poq purchoqni ilishtirib yurmasa, ey Quraysh jamoasi, sizlar bu ishga sal qarmanglar. Azbiroyi Xudo sizlar cho'ng mushkulga duch keldinglar, dedi. Ondan u yiragi berib, u yerda Paris xon ordisi hikoyalarini, Rustam va Isfandiyorlarning jangnomalarini o'ginib, yodga ilib keldi. Шуныңдан кейін o Расулулла саллаллаху alayhi va sallam har qandoq bir joyda so'rin tuzib, kishilarni Alloh тәрпіге chaqirib yoki Allohning azobidan ogohlantirib олтырса, арқыдынла Nazir ibn Haris besib kelib, «Әзбірай Худа, Muhammad тегі сілерге мәндәк ләзіз гәпләрні сөзләп бәрмеді», дейді. Ondan ularga Paris xon ordisining voqealiklarini, Rustam Dastam va Isfandiyarlarning jangnoma afsonalarini so'zlab beradi. Ondan u Muhammadning deganlari buning oldida qanchalik qiziqarliqa deb mag'rurlanib ketadi. ibn abbosdan naql qilingan bir hadisda zikr qilinishicha Nazir ibn Haris bir qancha naqshchi qiz dedeklarini setib olgan bo'lib u biror kishining muhammad sollallohu alayhi vasallam bilan yiqinlashibdi deganini anglasa ashu qizlardan birini chiroyliq jabdib uning keyniga silib qo'yatdi u qiz heliqi kishiga naqshi etib usul o'ynab berib uningdagi islomga bo'lgan moyillik yo'qolgunga qadar hamroh bo'ladi nazr haqida tövəndiki oyat nozil bo'ldi ba'zi kishilar bilimsizlikdan kishilarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun behuda gaplarni setib oladi va Allohning yo'lini masxara qiladi. 4. Sodalashish. Ular bu o'yin orqali mushriklarni ba'zi xurofotliklarini tashlash, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni da'vat moddalarining ba'zilarini amaldan qoldirish badaliga islom dini bilan kufri jaholatini tar yo'lda uchrashtirib ko'rishtirmoqchi bo'ldi. Allah Taala bu haqda mundaq deydi ular sening o'zlari bilan madora qilishingni shuning bilan o'zlariningmi san bilan madora qilishini orzu qiladi qur'oni karim sura qalam 9 oyatning bir qismi mushu borida ibn jarir bilan Tabroni naql qilgan bir hadis mushriklarning payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga u bir yil mushriklarning ilohlarga ibodat qilish mushriklarmi parvardigor taologa bir yil ibodat qilish taklifini berganligini ko'rsatdi abdulloh ibn humaysning yana bir hadisi mushriklar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga san bizning butimizni bir qitim suyib bo'lsa qilsang biz sana agishayli deganligini ko'rsatdi ibn ishoq naql qilgan bir hadisda mundaq deyilgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kuni kabini tavob qilayotdi asfat ibn mutallib valid ibn mug'ira umayya ibn xalaf va os ibn voil sahmi qatorliqlar uning oldini to'sdi bular al yurt ichida ta'siri bor shaxslar edi va ey muhammad bu yoqqa kelgin qarshilashib o'tayvermayli bizmi san ibodat qilayotgan xudoga ibodat qilaylik sanmı biz ibodat qilayotgan ilohlarımızga ibodat qilgin biz bu ishda o'rtoqlashayli agar sening xudoying biznikidan yaxshi chiqib qolsa biz to'g'ri yo'l tanlagan bo'larmiz navoda bizning ilohlarimiz seninkidan yaxshi chiqib qolsa sen to'g'ri yo'l tanlab olgan bo'lasan deyishdi bu chog'da alloh taolo bular haqida tövəndəki sörünü nazil qıldı. Ey Muhammed! Seni butlarga çoxunuşqa öndəkici küffarlarga etqən ki, ey kafirlar, sizlar cho'qinayotgan butlarga men cho'qinmayman qur'oni karim 109 sura Kafirunning bir qismi alloh bu kafirlarning osho kulkilik yorishish taklifini yuqorqi oyatdagi keskin buyruq bilan rad qilib atdi bu haqdagi naqllarning o'xshamasligi ehtimol quraish doirlarining mazkur sudlashish taklifini bir necha qitim o'ttirg'a qo'yganligidan bo'lsa kerak لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخلع ولم يركع وما وصانا لأجل الحق كم بدنا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع عزيز قيرنداشلار دقتنلار خراساندaki قيرنداشlarınlardan sunulgan eğitlik salamda bolsun. الحمد لله الذي من علينا بشهر رمضان وصومه وأكرم علينا بيوم العيد بعد تمامه ونسأله المزيد من توفيقه في شوال وسائر زمانه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم صيامكم وقيامكم وباقي أعمالكم الصالحات أزيز دنيا مسلمان Onun bir partisi bo'lgan Sharq Turkiston musulmonlari, dunyoning har qaysi joylaridagi mujohid qarindoshlar. Men Xurason diyori va Sham zaminidagi Turkiston Islom partiyasi mujohidlariga vakolatan sizlarning roza yitinglarni tabriklayman. Ulug' Alloh sizlar va bizdan roza, qiyom va boshqa barliq solih amallarni qabul qilsin. Musulmon qarindoshlar, islom shariati bizga yilda ikki qatim hayitni bekitib berdi. Mana bu ikki hayit islomning ruknlaridan ikki rukniga bog'lanishlik bo'lib qurbon hayiti haj ibodatining farzligiga ro'za hayiti ramazon ro'zasiga munosabatlik mana shuningdan chiqib turibdiki musulmonlik sharafiga ega bo'lolmagan shundoqla islom dinining ahkomlariga bo'ysunmayotgan baxtsiz insonlarning bu xushonlik kunidan hech bir nasibasi yo'q ularning bu dunyodagi xursandligi oqibati hasrat nadomatdan iborat azobdan boshqa narsa emas payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan Ya Abu Bakr, inna likulli qawmin aydan va hadha ayduna. Ya Abu Bakr, har qavmning ayti bo'ladi. Mana bu bizning aytimiz. Muttafaqun alay. Qarindoshlar, musulmonlar ustidagi zulm va azoblar bu ayon kunlarda garchi bizni xushallikdan to'sib turayotgan bo'lsa-mu, biz Allohga qul, boshqa barliq insonlar oldida hur ekanligimizdan xursandmiz. Biz iymon nurug'ini aylib bo'lib, zalolat qorong'uligidan azod bo'lganligimizdan xushalmiz. biz zulm va kufrga sodiq iymonimiz bilan qarshi turayotganligimizdan suyunimiz. Shundaqla biz haqiqiy izzat kemisiga, ya'ni jihad karvoniga qatilib, kofir murtadlar bilan davomlashayotgan jang maydonidagi o'q ovozlardan xushalmiz. Ya'ni biz qachoniki vatanimiz Sharqi Turkiston Xitoy tajovuzchilarining nijis mustamlikasidan qutulib, musulmonlar shariat hukmiga erishganida bakma xursand bo'lamiz. Imoniy qarindoshlar, vatanimiz Sharqi Turkistonda zulmlarning hasilab eshiyotganligini g'azabdimiz bulimi dinimizga bo'lgan tajovuzchilik musulmon hadisinlarning hijoblariga qarshi qo'llanayotgan razil siyosatlar bizni ko'z yumdirmaydi aziz turkiston musulmonlari biz sizlarni allohning buni oyati bilan mustahkam turishga chaqirib nusratni allohdan tilashga tavsiya qilamiz أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب sizlar tahi ilgirkilar uchirgan kulfatlarga uchirmay turib jannatga kirishni o'ylamsizlar sizlardan ilgari o'tgan mo'minlar eg'irchiliklarga kulfatlarga uchirgan va cho'chitib edi hatto payg'ambar va mo'minlar allohning bizga va'da qilgan yordami qachon keladi degan edi bilinglarki allohning yordami haqiqatdan yaqindir Yana biz Turkiston musulmonlarga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Yasir oilasiga degan bunu so'zini takrorlaymiz. Sabran ali Yasir fa inna al janna. Yasir oilasi sabr qilinglar. Cho'qim sizlarga jannat va'da qilindi. Ya'ni ey Turkistan musulmonlari, dininglarda mustahkam turib, kommunist dahrilarning zulmlariga sabr qilinglar. Agar sizlar rostchil iymon bilan o'lib ketsanglar, sizlarga jannat va'da qilingan. Qarindoshlar, biz mana bu xushallik Sharq Turkiston musulmonlarini yana bir bishorat bilan shodlantirishni loyiq topdik. Bu bo'lsa-mu Turkiston Islom partiyasining Sham zaminida tarmoq sho'basi qo'llab jihad va jihad tayyorliklari davomlashayotganligidir. Bu munosabat bilan barliq Turkiston musulmonlarini o'z o'g'illari joylashib, islom shariatining hijrat, rabat, jihad ibodatlaridan iborat arkonlarini ijro qilayotgan Afg'oniston va Sham diyoriga kelib, jihad karvoniga qatnashish chaqiriq qilamiz. oxirida sham zaminidagi jamoat a'zolariga salomlarimizni yetkazish bilan ba'zi nasihatlarimni yetkazmoqchiman sham diyoridagi mujohid qarindoshlar mujohida hadisanalloh jihod arslonlari bo'lgan o'smir uqqilar xuroson zaminidagi qarindoshlaringlar ro'za haytinglarni tabriklaydi ro'za haytinglarga muborak bo'lsin qarindoshlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zining hadisida shamni lozim tutishni buyurdi yana bir hadisda shamni barakatlik zimin uningga Allohning yaxshi bandalari yerlashadi deb bayon qildi. Aziz qarindoshlar, sizlar shu barakatlik zilinda barakatlik mujohidlar bo'linglar. Sizlarning dunyo musulmonlari, shundaqla Sharq Turkiston musulmonlari barakatlansin. Sizlar shamg'i yerlashgan yaxshi bandalardan bo'linglar. O'zaro yaxshilikni tartinglar. shulardan kelishicha Allohga taqvodorlik qilinglar. Aziz mujohid qarindoshlar, Xitoy kommunistlarining musulmonlar ustidan yurgizayotgan zulmlarni unutib qolmanglar. qorong'i turmalarda ichinishtiq evrab duo qilayotgan qarindoshlarimizning nolasi har vaqt quloq tilinglarda bo'lsin alloh taolo ular borasida bizga xitob qilib mundoq deydi وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ey mo'minlar sizlarga nima bo'ldiki allohning yo'lida jihod qilmaysizlar va duo qilib ey parvardigorimiz bu aholisi zolim shahardan bizni chiqarg'in o'z dargohingdan bizga bir igidochilik qilg'uchini muyassar qil o'z dargohingdan bizga bir madadkorni muyassar qil deydigan ojiz alla ojiz ayollar va bolalarni qutqizish uchun jihod qilmaysizlar va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم hamd gökleri ve yerleri direksiz olarak yaratan, ikisi arasındaki her şeyi insanlığın hizmetine veren ve insanları da kendisine ibadet etmeye mecbur kılan Allah Azze ve Celle'ye mahsustur. Selatü selam o kutlu nebiye, onun tertemiz ailesine, ashabına ve kıyamete dek en güzel şekilde onlara tabi olacakların üzerine olsun. Her ne kadar biraz hüzünlü olsak da Ramazan bayramına ulaşmış bulunuyoruz. Buradan bütün dünya Müslümanlarının hasreten Allah yolunda cihad eden mücahitlerin ve ailelerinin, şehit ailelerinin, cezaevlerindeki kardeşlerimizin ve bacılarımızın bayramını kutlar ve kurtuluş vesile olmasını Allah'tan dilerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Assalamu alaykum har qaysi mamlakatlarda kun kechirib жатқан Müslüman бауырлар, аға, іні, апай, қарындастар. әсіресе дін үшін өзінің сүйікті перзентін алланың жолында атап отырған әке шешелер мұсылман үмметтің басына ауыр күн келген кезде алланың жолына аттанып қолына құрал алып дінін өз намысын және мұсылмандардың намысын қорғау үшін алланың дінін көкке көтеру үшін сап болып дін дұшпандарына қарсы ұрыс жасап жатқан мұжахид бауырлар айттарыңыз қабыл болсын Мен Түркістан Ислам партиясы Ислам дыбыс тарқату радио бөлімінен тұрып барлық мұжайыттар жағынан сіздерге сәлемімді жолдаймын. Бауырлар міне 30 күн оразамызды да иншалла түгеттік. Және айтымыз келді. Міне осы айт болғандық үшін, осы айт себебімен жағат майданынан тұрып барлық бауырдастардың осы айтын иншалла мұжайыттар жағынан құттықтаймыз алла бұл айтты алла белгілеп бергендей өткізуге нәсіп етсін көптеген әке шешелеріміз өзінің сүйікті перзентінен айырылып отыр ә, жанына қараса сол алланың жолында аттанып кеткен перзентінің орны бос қалған қараса мүмкін көңілі жарым болуы мүмкін ә, қараса басқа перзенттері бар оның ішінде жақсы көретін бір перзентін алланың жолына атаған сондай әке шешелеріміз жоқ емес иншалла бар Міне сондай әке шешелерімізге айтамыз, иншалла естіп жатқан осы дыбыстар сіздердің балаларыңыздың дыбысы осы. Біз иншалла сіздердің осындай кезде сабыр жасап, Алланың жолын атаған едім ғой перзентімді деп отыруыңызды біз қуаныш білеміз. Біз сонымен осы айттарыңызды құттықтаймыз. Өйткені бүгінгі күнде үмметтің басына ауыр күн келген кезде басын ішіне тығып алып кәпірлермен бірге күн кешіріп жатқан адамдардан болмай бір перзентім болса да алланың жолын атаған әке шешелерге ә, бұл құттықта айт болады бұл соның үшін осындай кезде дін дұшпандары пайдалануы мүмкін әке шешелеріміздің көңілін көңілсіз қылуы мүмкін ә болған болса перзентің қасыңда болар еді айт ойнар еді деп иншалла бізге қай жерде болмасын айт бізге алланың діні үстем болса айт мұсылмандардың беппедел қорғалса сол айт. Бұл сізбен біздей Алланың жолында барлық нәрсесін атайтын, Алла ненен шектесе соны шектелетін Алла неге бұйырса соны қылатын адамдардың айты бұл. Міне осындай айт күндері көптеген бауырларымыз, сол әке шешесінің қасынан бос орын қойып қой, қайтып келген бауырларымыз өзін Алланың жолында атап отыр. Және мұсылмандар шекарасын қорғап, күнін түнін сомен өткізіп жатыр алла мейлі ол түркістандағы мұсылман бауырларымыз болсын яғни қазақстандағы болсын яғни жер бетінің қайсы жерінде болсын ирак ауғанстан мейлі қай жердегі мұжайт бауырларымыз болмасын алла тағала олардың осы айтын қатыржам өткізуге нәсіп етсін өйткені біз күншығыста тұрып күнбатыстағы барлық мұсылмандармен біз бауырдаспыз біз олардың айтын құттықтаймыз иншалла Соның үшін ағын елерінен айрылып жатқан, әке шешелерінен айырылып жатқан, бауырдастарынан айырылып жатқан бауырлар осындай айт кездері көңілдері жарым болуы мүмкін. Жарым болмасын. Иншалла, сіздердің перзенттеріңіз, сіздердің әке шешелеріңіз, сіздердің ағын елеріңіз ең үстем жолда, және Алланың жолында болып жатыр. Алла бізді бүгін бірлестірмеген болса, иншалла қияметте бірлестіреді бір жерге міне сол күнде ауыр күнде шапағат ететін бір перзенттерін атап отырған барлық ағы іні апай қарындастарымызға және барлық жер бетіндегі мұжайыттарды өз сіздердің де осындай ұлы айтта дуаларыңызда ұмытпауыңызды үміт етеміз әрқашан біздің қақымызда дуа қылып тұруларыңызды сұраймыз иншалла алла тағала барлық бауырластарымыздың айтын қатыржам өткізуге нәсіп етсін وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد oldi bilan man butkul dunyoda yahudi nasoro va tag'utlarga qarshi mujohidlar harakati yuqori pallaga ko'tarilayotgan islom diyorlarining bir parchasi bo'lgan sharq turkistonda bo'lsa xitoy tajovuz kofirlarining bosqinchiligiga zo'ravonlikqa qarshi jihodiy harakatlar bahlanayotgan shunday bir paytlarda hayot xursandchilik orqali ustirab xushallik ato qilgan Rabbimiz Alloh subhanahu va taologa o'ziga loyiq ravishda hamda sano aytaman. Ziminda tavhid bayrog'ini rapilditish uchun hijrat va jihad maydonlarini o'zlari makon tutgan mujohid va mujohidalar, vatan ichki va sirtidagi barliq mu'min qarindosh va hamshirlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bugun Hijriya 1934 yili Shavvolning 1-kuni, ya'ni la ilaha illalloh muhammadur Rasulullah deb dili bilan tasdiq qilgan tili bilan ixro qilgan va o'z hayotida uni amaliy suratda ijro qilgan butun dunyo musulmonlarining muborak ro'zi hayiti payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisida inna likulli qawmin aydan va inna aydana hazal yawm ya'ni har qanday bir qavmning hayit kuni bo'ladi bizning aytimiz mana bu kundir deganidek mana bu shavvolning 1 kuni biz musulmonlarning hayit kunimiz Mana shu kunlarda jahon bo'ylab butun dunyo musulmonlari rahmat, mag'firat va gadallarning dozaqdan azod bo'lishidan iborat katta marhamatlarni o'ziga olgan barakatlik muborak Ramazon oyi bilan xo'shlashib, bu marhamatlarning tantanasini qilish uchun hamma hid uchun cho'mmoqda. Bu munosabat bilan men Turkiston Islom partiyasidagi barlik mujohid qarindosh va hamshirlarning butun dunyo musulmonlariga, jumladan Sharq Turkiston musulmon xalqimizga bo'lgan o'ttiq salomini yetkazaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alloh bizning va sizlarning hayotlaringizni qabul qilsin. Taqabbalallohu minna va minkum. Bugünkidek hamma o'zini urug' tuqqan, yaqin yo'riqlar bilan hamdastxon bo'lib atgan shunday bir xursandchilik kunlarda oramizdagi ko'pligan mujohid va mujohidalar dunyo mujohidlari bilan tan qismatdosh bo'lib, o'z oila a'zolari bilan jam olmagan. Jumladan, ba'zi mujohidlar ayol balalardan, ba'zi mujohidalar erlardan, ba'zi er ayollar farzandlardan, ba'zi norisidalar ota-onalaridan ayrilgan holda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xush muborakligan g'iriblar zamonidagi hitni kutib o'tadi. Shundaq Gerçi onlar öz aile azalarından intihan dünyası bulan bu pani alemde vaqtlik jam bulan bulan mu, mehri şefkat izleş, do'stlik izhor qilishda o'sha urug' tuqqanlardan afzal bo'lgan ha o'sha urug' tuqqanlardan çağırak bo'lgan muhacir va ansorlar bilan birlikda izzat qurolini yelkisi az holda takbir sadolari ichida manu bu hidni tantana Mehriban mehribon egimiz allohning o'ziga iymon keltirgan ixlosmand bandalarga mana shunday shodiyona kunlarni kılıp qo'shonlik qilib hem cheksiz hamda ayetimiz. bu kun Ya'ni bu hit kuni ana shu hitni o'z hayotida amaliy o'tkazib, uning sunnatlarini va tabriklash usullarini ko'rsatib bergan Rasulimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning izini bismangan haqiqiy musulmon varislarining kuni. Bu kun olamlarning Parvardigori Allohga chin iymon etgan va uning bilan savob umid qilib, bir ay Ramazon ro'zasini to'liq tutgan mo'min musulmonlarning g'alaba kuni. Bu kun vatan ichi va sirtidiki, jumladan butkul dunyodagi Allohning kalimasini barcha insoniy qonunlardan ustun qilish maqsadida qo'l qural olgan mujohid va mujohidalarning kuni. Bu kun Alloh bilan savdo to'xtamini tuzishgan va bu tijoratning foyda oluvchi savdogarlarga aylangan fidoi ummat azmatlarining kuni. Bu kun pichoq yoki paltoga o'xshagan oddiy, lekin ummat qisosi bilan sug'urilgan qurollar bilan dushman saflariga biz kirib ketgan ha düşman sapırga bo'sib kirib ketgan Alloh uning qarab kuladigan ummat erkaklarining kuni bu kun kafir murtadlarning qorong'u zindonlarida yetayotgan bo'lsinmi iymon jihat ustunlikni egallagan va buningni g'alaba qilgan olim ulama da'vatchi ustozlarning va haq tarafdori bo'lgan haqiqat jakarchilarning kuni Bu kun o'zining islomiy aqidasini, islomiy kimligini, jumladan ijobini qo'g'dash yo'lida arnomuslar dafshanda bo'layotgan va shu yo'lda qurbonlik berayotgan mazlum muslima ajisinlar bizning kuni. Bu kun yana o'z jon jigar yurak paralarini dinning g'alabasi, musulmonlarning izzat uchun tayyorlagan va ana shu yurak paralarini shuning otagan mard mardona baxtli onalarning kuni. Demak qarindoshlar, bu hit kuni Allohning dini dafsanda bo'layotgan, uning payg'ambari masxara qilinayotgan, islomdan uni ahli xorizor kun kechirayotgan mushunda bir paytlarda iymon da'vosi qilib turib, mahkumlikka rozi bo'lgan holatda dunyoning arzimas matolariga, vaqtlik lazzatlarga oldinib, nafsining quliga aylangan ha nafsining quliga aylangan isil xonadonlarda yumshoq ko'pilarda isil taomlar orasida xotin bolalari bilan dunyoda beg'am holatda xotirjam kun o'tkazayotgan Allohning bendelerini yaratış irodasiga uyg'unlashmagan, imanı yeridan o'tmagan kishilarning hech nesivisi yo'q bir gün. Ha, hech nesivisi yo'q bir gün. Ey ulug' insonlarning avlodlari, Abdülkadir Damallam, Sabit Han Maksum, Kerem Kerim Qariga o'xshash mı Hak, botilni botil deb Allohning do'stiga do'st, düşmanı dushman bo'lgan, zolimning qahriga, malametçinin malametki can ilan kan hakikatçi olim ölüme devletçilerinin avlodlari. atrofqa ibrat bilan nazar tashlanglarki, ilm emas, balki poqsilikni qo'shig'ida ko'tarib yurgan, ha? Poqsilikni qo'shig'ida ko'tarib yurgan. Alloh va uning payg'ambariga emas, balki kofirning, zolimning zakotchisi bo'lgan shu atalmish damonli qorajimlarning zaharlik tashviqotlari sizlarni behosh qilmasin, ha? Sizlarni kordan chiqarmasin. Shuni bilib qo'yinglarki, ular oxiratda hamma sizlardan yuz o'raydi. Ey rahmat ko'rar parasat egalarining avlodlari, Muhammad Sharif Qorajimga o'xshash olim siyosiy ularning avlodlari Kim sizlarning do'stlik izhor qilishinglarga loyiq kishilar, kim adovat saqlashinglar va dushmanlashinglarga loyiq kishilar ekanligini ko'zingizlarda yo'g'on ichib, aql tarozinglar bilan atrofga obdan nazar tashlab, iniqlab chiqishinglar to'liq zarur. Ha, ta'xirsiz, kechiktirish bo'lmaydi. Yana sustlik qilsanglar, to'liq kechikkan bo'lasizlar. Sizlarni o'ziga o'xshash qilmoqchi bas qilmaydigan dushman sizlarga qarab, gazmi gaz, g'erichmi g'erich qilib kelyotadi. Rabbinglar, payg'ambaringlar, dininglar, qiblanglarda bo'lgan qarindoshlaringlar sizlardan yordam talab qilyotdi. Ha, sizlardan yordam talab qilyotdi. Ey shir yurak ummat Zaydin Yusuf, Hasan xorliq sizlarga yarashmas. O'rninglardan dast turinglar. Qo'linglarga nima chiqib shuni dininglarga, jininglarga, mol va aqlinglarga tajovuz qilgan, Ya'ni shariatga 5 zaruriyat tajovuz qilgan hech qaysi jihatdan sizlar bilan o'rtoqlashmaydigan shu zomigar kommunist kofirlarning gadallariga uringlar va chipinglar. Alloh va uning payg'ambari sizlardagi zulm ushirganlarga mana bu imtiyozni bergan. Ha, mana bu imtiyozni bergan. izzat bilan hokimlik taxtida yashagan ashu shalliq islomiy tarixlarini hargiz unutmanglar Avlodlarga sizlardan zillat, qulluq, mahkumlik miras qolmasin. Mahkumlik miras qolmasin. Etraf atrofdan nazar tashlanglar ki Allah'ın izni ve ilahi yardımı ölen, Allah'ın Allohning izni va ilohiy yordami bilan musulmonlarga foydali cihanda ajoyib yangi yuzlanish ve o'zgarishlar bo'lyotdi. Dünyada aziz, ahirette oxiratda mangu saodatman insonlardan bo'lish uchun sizlarmi bu marikidin, ha? Sizlarmi bu marikidin o'z nisibalarini erishga oldiringlarki, cihandan bir haber o'ltirib qolmanglar. Biz bugün mana bu ro'zi hem xoşallık hem kaygı aralaş kütüylük Xo'shallik tarifi qaysi desa, biz musulmonlarning bu hitimiz alhamdulillah bashariyat sarkisi bo'lgan rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning irodasi bilan belgilab bergan ulug' kun bo'lib, biz musulmonlar ana shu rasulimizga egishib, ha, ana shu rasulimizga egishib, qalblarimiz bir-biriga ma'naviy jihatdan bog'langan holda bu kunni butkul dunyo musulmonlar bilan o'rtoqlashgan holda hayajon ilkit tabriklayotamiz. Shuning bilan birga Shuni birga bu hid shunda bir payt keldiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisida bayon qilgandek, butun dunyo kafirlar bir luqma taom qo'lashgandek, musulmon ummatiga yopirilib kelgan bo'lsa-mo, xorliq kishilarni chiqib tashlagan, izzat tonini kiygan, oq va qora ranglik har xil tillardagi mujohid va mujohidalardan tashkillangan ummat qo'rg'onlari dunyoning mashriq va mag'rib taraflarida yanglarini turgan holatda ularning ro'barasida qilishlarini yalang'ochlab turibdi. Bu qadimgi hid mana bu alayidligi bilan islom ummati xilofatdan ayrilganning mabaynidagi ko'zga tashlanadigan boshqa ilgirki hitlardan farqlanadigan alohida bir hit bo'ldi. Biz Alloh subhanahu taoladan mana bu ro'zi g'alaba nusratning, izzat va sharafning alis qilib berishini so'raymiz. Rabbimiz Alloh ummati Muhammadiyani har zaman mushunda qayt xoshalliqi bilan xursandchilik ichida qilsin va bu xursandchilikni davom qilib bersin. Endi qayg'uliq tarafi bo'lsa, biz Sharq Turkiston musulmonlari bu hitni yuqoridagi haqni haq, botilni botil deb o'tirib chiqqan, ha? Haqni haq, botilni botil deb o'tirib chiqqan. Alloh oldida qul, banda oldida hur bo'lgan olim ulamo da'vatchilarimizdan va islomiy siyosiy yo'llarimizdan xoli holda atrofimizni naqsh-usul, nag'ma-navo, ko'k chaqchaqdan iborat ummatga uyqu dorisi beradigan san'atchilar qalamqon qilayotgan. san'atchilar qalamqon qilayotgan amal mansab aysh shiratlik turmushni asos nishon qilgan ziyoli va savdogarlar ko'tarilgan salbiy bir vaziyatni o'tkazyapmiz qarindoshlar endi vatanimiz sharq turkistonning naqshusul va muqom makoni bo'lmish ordimizlik tarixiga yakun yasaydigan xotim bergan vaqt yetib keldi balki uning iymon e'tiqod ilm irfon vijdon g'urur izzat karomatga to'lgan shonliq tarixini qayta yozadigan kunlar yetib keldi ey sharq turkistonlik musulmon qarindosh va hamshirlar Ziminning ko'pligan yerlarida, masalan, bermaga o'xshash zaminlarda izlayotgan musulmonlarga yordam berib, ularni qorliqdan qutqizish va ularga qora qo'lini uzatayotgan kafir murtadlarga qarshi qo'l qo'ral olgan mujohidlarning bo'lmasligidek bir ochiq reallik oldida mana sizlarning o'g'lonlaringlar va hamshiralaringlardan tashkillangan bir turkum mujohid tarzantinglar sizlarga birlikda tavhid bayrog'ini zaminda lapildatish uchun qo'lini uzatib turibdi. Sizlar buni o'zingizlar uchun katta ne'mat va tepilmas fursat deb bilinglarki, buningdan hargiz g'aflat qilmanglar. Hijrat qilishga va jihad safimizga qo'shilishga imkon sharoiti bor eshaq Turkiston musulmonlari. Kelinglar, Oramizga yetim qiz, yetim o'g'illar sizlarning safimizga qo'shilib, ota-ona o'rinda ularning beshini silishinglarni, buningdan keyingi hit xoshalliqlarini ular bilan birga tantana qilishinglarni, shuning bilan birga ana shu sabiylarni yetim qilgan din dushmanlardan ummat qisosini olishinglarni kutib o'tadi. Kilala, mücahit inilar va mücahit sınırlar sizlarning aka va achining uğrunda ularga do'stlik olanlarını sunup, mehri shafqat yetkazsinglarni jam bo'lib yiğit tantanasini birga o'tkazsinglarni şundakla islom ummatining ha islom ummatining bo'libmi sharq turkiston musulmon xalqining islomiy hurlik ustida ular bilan birlikda boshqa turishinglarni kutib o'tadi Ahirde men barlıq mümin musulmonlarning muborak ramzon hayitini tabriklash va bu ulug' kunlarda solih amallarni qilishini, shundaqla bizning haqqimizda duo qilib turishini so'rash bilan birga, haqiqiy hitning xorliqdan qutulgan kundilar o'z ma'nosini topa oladiganligini islomiy xilofatdan ayrilib qolgan islom ummatiga jumladan yaqinqi 70 yil mobaynida haqiqiy hit kunini texi o'tkazib boqmagan sharq turkiston musulmon xalqiga asltish bilan so'zimni oxirlashtiraman ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz radyo аңлығычы қайрындашылар, диққытыңлар «Хейткелді» намлық шерді болсын. عيدنا بالأنس عادة أسعد القلب وزاد وأضاء السعد نورا أبسم الدنيا وجاد لحنه يشدو صداه أطرب الروح ونادى يد قلبي أهل إسلام ميتي قلبي أمة بهار بولجندا خوشال بولدي مسلم الله أشبو بركتني كرجندا هداية إيغا خوشتب قيال مغن آب inobatlar uchun mana bayram bo'ldi bugun qizg'in jang ma'rikida ey ummat yetin keldi tantani qil jahon tuysun kofirlar shavkti sung'ay irodamizni bilganda qini yoshliq urg'ib turgan neytim bu deb jarsol kuchlik tamom tog'ut titrab ketsun oliy himmatni sezganda Bugün İslam bayramidir ehli İslam şatlangusi. Kafir facir perişan şudem izzet itim biz mingende. Atçap durup çevendazlar din yetti şamğa. Lebbey dedi kolda kural cihat nidası kelgende. Bugün kafirga tes boldi, şırlar turup közün içip, perdazları çüştü yüzdün ümmet koral kötürgende. Neyrangların ahmas emdi itağut bilin deptin, bu hettin bir va yo'q ishi ekingda yelinganga tog'utlar qon qusib o'lsin islom ahli bayram qilsa bu het ata tugaydu deb kelmagay hech xiyoliga julo qilsin qora bayroq bu heytimning nishonisi sanjig'aymiz kalimini har bir islom diyoriga الأفقى يسود يطلق الأنس تهان وتباريكا تعود عيدنا بالأنس عاد أسعد القلب وزاد وأضاء السعد نورا أبسم الدنيا وجاد لحنه يشدو صداه أطرب الروح ونادى عم دنيانا ببشر فاحتوى الكون وسادا يا صديقا قد Aziz qeyrindoshlar, diqqatinglar jamoatimizning qizlar madrasasida bo'lsin. مدرسة مدرسة القرآن مدرسة جوهرة الأزمان مدرسة القرآن مدرسة جوهرة الأزمان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان فآيه جميعها تدعو إلى الإيمان تعطي فؤاد السلام عليكم وعليكم السلام كم نوصل تدعوز بعما تدعو شايت بكتك تدعو شايت أول قانچلك oldu 76 ay ayat 8 ay bo'ldimi hozir madrasada o'qiyapsanmi unda olsa qur'ondan qiroat qilib berma qani بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب alloh rozi bo'lsin alloh yetingni muborak qilsin jazakalloh xayr sizmi do'stlaringiz qatorida bir qiroat qilib bering a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى واتقوها أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدق هذه سندع الزبانية كلا لا تطع واسجد واقترب Allah razı olsun. Allah ilmini ziyade kılsın. Allah hitamını mübarek kılsın. قراني وأرتقي في همتي ويرتقي بياني هيا جميعا بادروا لجنة الرضوان فأيكم لا يرتجي مأدبة الرحمن من مشيوخي أسسوا لشامخ البنيان وأصلوا ومهدوا الآن آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود الآن آن لها تعود Aziz qarindoshlar, tövəndə sizlərə anlatmaqçı olan proqramımız cemaatimiz içidəki yeniliklar. Түркістан Ислам партиясы әскери тез yo'llanmalari nomli filmning portlovchi moddalar qismi yangidan ishlandi. Bu qism filmda asosliq Sarangi minoning kuchaytilgini, benzin portlatish, sanarki portlatish, sir loki portlatish, amoniy nitrat portlatish va gaz portlatish qatorliq bir qator portlatish filmlari tanishtirilgan. Qismliq Xilofat asoslari nomli filmning birinchi qismi ishlanib bo'ldi. fidoyilik to'g'risidagi bizning uyimiz xuroson nomli rus filmining to'rtinchi qismi yangidan ishlanib tarqitildi jihodiy olimlar da'vatlaridan nomli rus filmining birinchi qismi shayx abdulazizning da'vati ishlanib bo'ldi muftiy abuzarning somali mujohidlarga yo'llagan maktubi to'g'risidagi film yangidan ishlanib tarqitildi jamoatimizning qoriylar madrasasidan bu yilgi tava to'qqiz birodarimiz qoriylikni tugatdi الكفن بعمائم لهم الكفن بالخير تصهل كالرعد من فوقها نسل الأسود بالخير تصهل كالرعود من فوقها نسل الأسود سكبوا الدماء حبا وجد سكبوا الدماء حبا وجد يرجون موفورا المنن يرجون موفورا مجاهد yigitlar إسلام shirlari qo'lida qurol edi xalqaro va rayon xabarlari internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha xitoy hukumati uyg'ur elida diniy cheklimini maslasiz darajada kuchaytib, Uyg'ur musulmon ayollarining hijob chumbalar artishni, paranji kiyishni cheklagan va hijobliq ayollarning ommaviy so'rinlarga, hukumat organlariga kirishini, ommaviy qatnash vositalariga o'ltirishni ma'ni qilgan edi. Biroq G'olji shahrining Qardon yezisida o'ltirishliq bir musulmon hamshirimizning bildirishicha, diniy cheklama Uyg'ur musulmonlardagi e'tiqodni so'zlashtira olmagan, balki kundan kunga kuchaytgan. u g'uljidagi hijobli ayollarning ahvoli haqida to'xtaldi uning ilgari surishicha hijob musulmon ayollarga diniy zurriyat uyg'ur ayollari hukumatning besimini deb hijobni olmasligi kerak dedi alloh musulmon ochi sing'illarimizga kelayotgan ig'irchiliklarni ko'tarib mazkur hamshirimizdek haqiqatparvar ochi singillarimizni ko'plab chiqarib bersin amin oiladagi besh partiya a'zosi va uch amaldorning yuz obro'yi g'oyib o'g'lining uchurini ilishga yaramagan internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha beshinchi iyul voqeasida g'oyib bo'lganligi eng yaqinda bayqalganlardan biri shuhrat osmondir ma'lum bo'lishicha shuhrat usmonning onasi 30 yillik sud xodimi dadisi nohilik plan komitetining sobiq mudiri Buvisi sobiq yezi boshliqi, momisi Nahilik arziyat idorasining dam ilishga chiqqan kadiri, tog'isi navbatda Nahilik hukumatda bo'lim boshliqi. Bularning hammasila kommunistik partiya a'zosi. Halbuki, üç avlod kişileri Xitay Kompartiyasiga hayotini bag'ishlab kelgan bu oilaning Xitoy doiralari oldidagi yuz xotirasi g'oyib o'g'il Shohrat Osmonning o'lik tirikligini bilish o'yoqda yoqda tursin, balki uning qaysi qamoqxonaga qamalganligini bilishga yaramagan. Mana bu voqealikdan keng musulmonlar ommasi ibrat olishi lozim. Hikmat bilan ish qilguvchi Rabbimiz Alloh kofirlarga yaqinlashmaslik, ulardan ado juda bo'lish, ularga do'stlik izhor qilmaslik haqida biz bandalarga ko'p degan nasihatlarni qilgan allohning chaqirig'iga ovoz qo'shmaslik bizni dunyo va oxiratda xor qiladi internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha murtad pokiston hukumatining turmusi tolibon mujohidlarining hujumiga uchrab ikki yuzdan ortiq asir qutuldirildi tolibon mujohidlari pokistonning g'arbidagi markaziy turmiga hujum qilib o'nlarcha islomiy tashkilotning muhim a'zosini o'z ichiga olgan ikki yuzdan ortiq beguna asirni qutqizib chiqdi pokiston o'lkalik hukumat amaldori mushtaq javdun Ari News televiziyasiga mundaq dedi. Taxminan 243 mahbus qochib ketdi. Buning ichida 6 nafari saqchilar tomonidan qaytarib kelindi. qochib ketganlarning 30 nafari Taliban harakatining muhim yadroliq a'zolari bo'lib, Talibanning bu qatamqi turma hujumi dal ularni qutqizib chiqish uchun bo'lgan. Turma saqchilari qiyofatida kiyinib olgan Taliban qurolliq mujohidlari zambrak, raketa, bomba va qo'l bombasi qatorli qurollar bilan Janubiy Vaziristonga yaqin Xaybar rayonidagi Pokistonning Dera Ismoilxon shahar turmusiga hujum qilgan bo'lib, islom tashkilotlarining 300 dan ortiq qo'lliq a'zolari terrorchi degan nom bilan bu turmaga tashlangan ekan Taliban harakatining bu qatimqi hujumi natijasida islom tashkilotlari a'zolari va boshqa mahbuslardan bo'lib jami 243 kishi bu qutulib chiqqan. Pokiston saqchilarining ilgari surishicha, Taliban qurolli harakati yarim kechida Taliban islomiy tashkilotining muhim a'zolarini qutqizib chiqish uchun turmaga hujum qilgan. Hozir Amonliq yuzisidan Dera Ismoilxon shahrida sirtiga chiqish cheklangan. va turmuning omonligi texmo kuchaytilgan mushtaq javdon yana mundaq dedi hujumchilar turmuning oldidagi saqchi mashinasini portlatdi saqchilardan ikki nafari o'ldi Pakistan saqchi tarafining ilgari surishicha yaralanganlarmi xeli bor ekan. Dera Ismoilxon aholisi qattiq etishgan o'q ovozini anglaganligini va shaharning bir qancha yerida to'kning uzilib qolganligini ilgari surdi. Pakistan'da turuşluk Taliban hareketinin bayonotchisi Zabihullah Shahid bu qitimqi hücumunun Taliban harakati tarafidan uğurlaştırganlıkını jakarladi. Frans birisi axboroti bilan telefonlashgan Zabihullah Shahid monolarını qo'shib qo'ydi. 60 nafar fidoini o'z ichiga 150 nafar Taliban mujohidlaridan tashkillangan hujum matriti markaziy turmiga hujum qilib 300 nafar mahbusni g'albilik kutkuzup çıktı. chiqdi. İsmail Han turmasiga 5 mingga yaqin mahbus qamalgan bo'lib, buning ichida 300 nafar mahbus Taliban a'zolari va Taliban rahbarligi qatlamidagi qo'mondonlar ekan. Bular Pokiston amonlik saqlash qismlari va shiyalarga hujum qilish jinoyati bilan qamalgan bo'lib, Taliban bu qatimqi hujumi bilan ularni qutuldirib chiqqan. egimiz Alloh asrlarimizni qutqizib chiqishga yordam bergan bu fidakar muxlis mujohidlarimizning darajasini dunyo va oxiratda buyuk qilsin. Asrlikdan qutulgan musulmon birodarlarimizni sepimizga qo'shilib, islom va uning ahli uchun texmi ko'p xizmat qilishga nasib qilsin. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha guangju nansha soqchi tarafining oshkorlashicha xitoy yasagan bir tikuchar aeroplan nansha rayoni dogon bozorida tushib ketgan va ikki odam o'lgan o'zini dona chog'lab terisiga sig'mayotgan bu kommunist kofirlarga Alloh o'z kifoyidir. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Chengdu shaharlik JX idorasi zahar cheklash tarmoqi atriti ichki Mongol Bato shaharlik saqchilarga yordamlashib 0507 zahar delosidagi laqami 4-oki bo'lgan jinoyat komandorini tutish harakati qilgan. Sichuan axborot to'rining xabariga asoslanganda, jinoyatchini tutmoqchi bo'lganda jinoyat komandori tuyuqsiz qurol savol chiqarib saqchilarni otgan zahar chaklash atirtning bir saqchisi yordar bo'lgan saqchilar ommani jiddiy tarqoqlashtirgandan keyin jinoyat komandoriga ko'p qatam so'z qilib taslim bo'lishini talab qilgan ammo jinoyat komandori yana o'q chiqargan yordamchi aloyida saqchilar uyga hujum qilib kirganda jinoyat komandori 10 qavatni sakirgan hamda naq maydonda o'lgan zahar atkastiligi poraxo'rlik xiyonat qatorliq sanoqsiz jinoyatlar bilan ich ichidan sesib ketgan xitoy jamiyati pul orqali dunyoni va o'z xalqini oldirmoqchi bo'lishayotidi biz inshaalloh uzoqqa qolmay ma'naviy tarafdan allaqachon tugashgan xitoy hokimiyatining g'olab tushganligini ko'ramiz internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha pul muomala organ mikroblogining fikriga asoslanganda xitoy qurilish bankisi va savdo sanoat bankisining beyjondagi bosh shtabi oldida xizmatchi xodimlarning kollektiv namoyish qilish vaqasi yuz bergan qurilish bankisining xodimlari kiyimiga tomoq yeyishimiz turmush kechirishimiz kerak deb xat yozib olgan savdo sanoat bankisining sababi aniq emas ekan Сода Сәнәт банкасының баш директоры Джаң Дженчинның әмилидән төшүне таләп кылган. Нәх мәйданда нургын сакчылар булып, сүрәткә тартышка юл коймаган. Хезмәт стажыга пул берип иштен буштырып әткән борынгы хезмәтче хадимлар Сода Сәнәт банкасы, Курылыш банкасының Бейҗиңдәге баш штабы алдыда егылып, баш банкасының толыклымын көпәйтеп беришне таләп кылган. Бәзілері әслідікі қызмет орнына қайтырып берішін тәләп қылған. Банкі қадымларының кірімінің ешші ниспәтен тіз болғанлықтан, стажені сетіп әткен кона қадымлар to'liqlama berishini umid qilgan Beyjondagi bosh shtab oldida namoyish qilgan xodimlarning ko'pincha sirtdan kelgan hamda maxsus odam tashkillagan. Azaldan ko'z bo'yamchilik bilan hokimiyat yurgizayotgan bu kafirlar davlati o'z xalqi oldida mo'sharmanda bo'lmoqda. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, chatal axborot to'g'rining xabarga asoslanganda Tonus armiyasining deyishicha, Tonusning Aljiriya chegarasiga yaqin rayonda 9 askar 7-nji 29-nji kuni mujohidlarning hujumi uchurgan. Boshqa yana 4 askar xabardor bo'lgan mujohidlar askarlarining qurollarini g'animat olib ketgan fransiya axborot agentligining xabariga asoslanganda tunis armiyasining ofitseri deyishicha bu to'qqiz askar tunisning kassarında mujohidlarning bo'ktirmasiga uchrab o'lgan to'rt askar yardar bo'lgan to'ni armiyasining ofitserining deyishicha bu qatamqi hujum vaqasi paydo qilgan mujohidlar al qayda tashkiloti bilan aloqasi bo'lishi mumkin ekan alloh mujohidlarimizning jihodiga barakat versin nigeriyadagi portlatish hujumida 24 odam o'ldi internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha shimoliy kano shtatida bir qator bomba portlatish hujumlari yuz berib o'lgan odam soni 24 ga yetgan uningdan boshqa yana 11 odam yordar bo'lgan amerika birlashma agentligi xabar qilishicha portlatish hujumlari kano shtatidagi bir meyxona atrofida yuz bergan mazkur rayonda xristianlar o'ltiroqlashgan navbatda hech qanday shaxs yoki tashkilot bu voqeaga mas'ul bo'ladiganligini jakarlamagan ammo nigriya armiyasi boko haram tashkiloti voqeaga mas'ul bo'lishi kerak deb ayblagan robbimiz alloh din dushmanlariga o'z kifoya qilsin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha iroqda o'n necha qatam mashina bomba portlatish hujumi yuz berdi Fransiya axborot agentligining xabarida deyilishicha, Bag'dodning 6 rayonida jami 9 qatim mashina bomba portlatish hujumi yuz berib, oz deganda 29 odam o'lgan, 129 odam yordar bo'lgan. Egalinishicha, 2013-yili kirgandan buyon Iroqda mujohidlarning murtad va shiya kofirlarga ilib borgan hujumida hozirgacha 4000 necha odam o'lgan. Bu ma'lumot kofirlar tarafidan e'lon qilingan. Amaliyat shuni isbotlaydiki, bu son buningdan necha hassa ortiqdir. Alloh yaxshi bilguchi. Alloh din uchun jinini fido qilgan mujohidlarimizning shahodatini qabul qilsin. Kafir murtatlarni dunyo va oxiratda xor qilsin. Hindistonning Jalolaboddagi konsulxonasi portlatish hujumiga uchirdi. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha hindistonning afg'onistonning sharqidagi jalolobod shahriga joylashgan konsulxonasi sirtida 8 oyning 3 kuni mashina fidoyilik hujumi ilib berilib oz deganda 9 odam o'lgan 22 odam yordar bo'lgan xabarga asoslanganda bu qitimqi portlashda ko'plagan do'konlar eg'ir ziyonga uchirgan voqeadan keyin naq maydondagi muxbirlar doktorxonaning qutqizish mashinalari tezlikda kelib ярдарларни qutqizganligini aytgan afg'oniston bexatarlik qismlari yetib kelib portlash naq maydonini qamal qilgan qilgan robbimiz olloh butparast kofirlarning azobini texmi ziyoda qilib bersin shir yurak mujohidlarimizning shahodatini qabul qilsin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha iroq askarlari hujumga uchradi dilja harbiy harakat kuchlarining qo'mondonlaridan leytenant general abdulamir azzaydning mashinalarini nishon qilgan bomba hujumida 9 askar o'ldi 11 muhofizatchi yaralandi leytenant general zayd hujum haqida bayonot berib harbiy mashinalarning iroqning 55 kilometr sharqi shimoliga joylashgan diyala viloyatining markazi bayqubada hujumga uchirganligini eskartdi hujumdan qutulib qolganligini qayd qilgan zayd harbiy mashinalar o'tayotganda antija rayonidagi yo'lga o'rinlashtirilgan portlatquchi moddaning portilishi natijasida 9 askarning hayotidan ayrilganligini va 11 muhofazachisining yaralanganligini bildirdi zayd hujum asnosida iroq armiyasi 5 korpusining qo'mondoni bilan birlikda ekanligini qayd qildi leytenant generallik iroq harbiy tuzumidagi eng yuqori askariy unvon hisoblanadi alloh mundoq deydi ularga urush echinglar alloh ularni sizlarning qo'linglar bilan jazolaydi alloh ularni xor qiladi alloh sizlarni ular ustidan g'olib qiladi mo'min qavmning ko'ngliga shifoliq beradi internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha amerika qo'shma shtatlari bir qism o'ttiri sharq va shimoliy afrika ellaridagi elchixonalarini vaqtliq taqib etdi amerika diplomatiya ministrligi mazmunini e'lon qilmagan yer shari xarakterlik bir tahdid sababidan misr va iordaniyani o'z ichiga olgan ko'p sonliqli o'ttiri sharq va shimoliy afrikada vazifa o'tayotgan 22 ikki davlatdagi elchixona va konsulxonalarni bir kunlik taqib etdi elchixona va konsulxonalarning taqib etilishining parda orqasida al qoida markazlik bexatarlik masalalarining yotadiganligi eskartilmoqda germaniya bilan Angliya angliyami bugun yamandagi elchixonalarini taqib etishni qaror qilgan edi yaqinqi kunlarda iroq liviya va pokistonda orasida yuqori darajalik al qoida rahbarlari bor bo'lgan 2000 odam turmalardan qochib ketgan edi o'tgan yili amerikaning liviyadagi konsulxonasi hujumga uchrab bosh elchi qatorliq 4 amerikalik hayotidan ayrilgan edi robbimiz alloh kofirlarning yuragiga qo'rqinch silib xotirjam kun o'tkazolmaydigan qilib qo'ysin dunyoni beshig'i kiyib cho'ng so'zlagan qog'oz yo'lbos kofirlarning hali ana shunchalik internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha Afg'onistondagi chet el qismlarining bir qatimli havo hujumida 4 saqchi o'lgan, 2 saqchi yaralangan. Hujumning ittifoqdosh armiya tarafidan qilinganligi e'lon qilindi. Afg'oniston doiralari chet el qismlarining havo hujumida saqchilarning xato holda o'ldirilganligini bildirdi. Allah kafirlarının gözlerini kör kılsın. Öz ara cengi çidelgi selip halak etsin. Amin. İnternet haberlerinden ma'lum bo'lishicha, İsrailiyanın janubiga joylashgan port shahri ilatta kichik tüpteki bir yo'lovchilar aeroplani tushib ketdi. Vakada bir odam öldü. Üç odam yaralandi. Aeroplanning tushib ketish sababi hozircha bilinmadi. Qusquchining kuzatish minoriga hech qanday uchur avatmaganligi qayd qilindi. Isroiliya aviatsiya idorasining voqeaga munosabatli tekshirishlarini boshlayotganligi bildirildi. Isroiliya armiya radiosi voqea sababidan Eilat aerodromidan omonlik qo'g'dug'uchilar va sahiya xodimlari ayrilg'icha aeroplan safarlarining to'xtatilganligini xabar qildi. Rabbimiz Alloh musulmonlarga hasad bilan qarab dushmanlik qilayotgan yahudi kofirlarini yer bilan yakson qilsin. Amin. Bu haftalik anlatışımız Muşi yerde ahırlaştı. Keler keptilik anlatışımızda görüşkice Rabbimiz Allah'tan sizlerge ve bizge hatır cemlik dileyimiz. İşlerimizden önümlük davamlaşı üçün salik duadı bolgayslar. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat. Her bir seferde notlar kökleydi tamçı satını. Kel dostum kıdılgın sen sepige. Müstehkem şart bulup algan yüreğini Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yorulsun cihani İslam'ın nuri Kel dostum gidilgin izlet sipiye Müstehkem şart bulup algan yüreğini Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yorulsun cihani İslam'ın nuri Mücahit yiğitler İslam şirleri